lan mugi-mugi pukulun Bathara Guru saged andamel katresnanipun Batari Ratih dumateng Koko Prabu saged dados kaken-kaken ninen-ninen. Iwa semanten yen panten iwang pukulun Bathara Guru mundut bebono waton mercapada wonten kemtus kula sagah lan sumadiyo. Mbok bilih namung kepingin badhe mundut donya brana mastices kula sedya sakjeng menapa sabedati menapa pukulan kumadaya badhe ngersaken mundhut lintu tita mercapada wanita mercapada kulatri kagungan pemilih menapa sedasa menapa kalih dosa koko prabu sagah minangkan kabeh atur kita iku luput iya dewa orang gunakake bondo dunya orang gunakake mas picis Raja Brono. Iyi. Iku wis kita kleru. Kaping pindhone kita ngaturake yen Kumaja kepingin mundut ilintu tegese njaluk ijol. Putri mercapada 10 apa 20 ora nono dewa kok bojone nganti 10 20. Iyi. Mboyakno ing atase putri mertapada kok munggah kayangan dadi widodari 10 20 dijolke widodari mboya eh, ana mboya ana Lihatnya mengkoti tati tado nombok ake munggah kayangan jaluk ijol kabeh saananane arek Dewa dadine ku mana elek-elek Mboya ono, yen dewa kuwi judune widodari Ratu Putri Pendito Endang Rayekso lan Rayeksi kuis klebu onong paugeran yen titah bakal ngudi widodari senajan tokono widodari durung ana kang mengkoni kuis luput apa maneh wani ngrusak pagrayu ngrusak bebrayaning dewa karo widodari tetep titah sing bakal wani ngeraman onong kayangan titah kang luput kalu putaling titah kowe mung kono mau yen panten isik kena dipirma ulun isik duwe pangapura lan bakal pinaringan pangapura ewa semono yen pancen kadang kita werdo kepingin bakal polokromo minta sraya dewa nglamarake waton sejajare titah merta padha dewa sumadiya bantu marang sungkalane titah lan kagungan wawasan jodoning para titah Iwa semono yen pancen sudara werda kita ora kena diperingati becik. Iku dianggep titah kangwani wani marang dewa papane ana kawah candra dimuka. Katri gumulung mangrempak ing wadya. Makiri rero nanggono nanggono. Oh. Anggono magawya gelar wang-wang oh. Pukulun betolan rodo Amit-amit aku nungkak kromo karo penjeringan Serat janto diparing pepintan wanita kang ora karuan wilangane yen siji dudu betari ratih koko prabu sak keluarga wis kebatut sumpah trimo mati yen ora bisa mboyong dewi ratu ah temenan nah sing hati-hati lho penyarian iya wo kita mbok kena ulun pringgake becik yen ngono kita ngemping lorong nggih japati aja ming tuwing pati paribasan dadi lendut bledobo tak lakon Dewi Ratu lah durung ake sedia wadya bodo gepuk kaya suraya eh ah. bener kenceng lari dayang. Oh, ya. Kita wani karo Dewa Rawedi yen kena tulasari. Tak kira ora ana tulasa ing Jawata kalamun ora sifat adil Pulau perlu apa aku ngajeni karo Dewa. Emang bisa dewa Sing enom pada dinom iki genah nek titar ngeraman Suraya Ismasa Budi cekelen ya. Ora sandadak aduarep marang Siwon Rodo. penyarikane sang ingang tinang genang lebur jagating wulutita mertopodo ojo meletak kembali jalan-jalan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 pancen titamerca padha digdaya temen. Tak tibani kemanden tan ginawiroso bareng gelem males ndamu kaya mawa wisa. Getak kaya kuntal kena angin. Aja mlayu betara penyarian katokno budimu. Rupa aku ya wani jembar aku ya wani. Wah. Ora ana dewa pancakara kok nganggo daya kekuatan. yen panten kemanden wis ora tumama kepeksa nibakake pusaka gaweane Puramadi. Kuat nampani curigaku padha karo kowe kuat kena wisaning naga. Tibakno pusakamu kesenggol bablas nyawamu. lebeting bandiro katiyuping samirono Oang Oang Oang Adi Badoro, Kulo Kakang Badoro Melayu kok wetenge dicekeli iyi sakit wis ora ketemu nalar dewa kok keserang penyakit weteng kula taosi prisa kakang betoro jajal kepiye kula majeng wonten peperangan mengsah kalian utusanipun narindro ing guwa kintoko ing naminipun Raden Tokomurti. Kula dawai kemandhen mboten tumama. Kula dawai pucing brojo. Kula suduaken keris mboten saged tumomo pinggit kemon mboten malah keris kula sami reges. Sok meneh keris sekeng ki aja cocok dajuke perang. Lah wong wesi krising dewa kok nganti ditamakake mungsuh kok malah doreges. Kunara pancen keris kebangeteng rak ora. Piye? Wis apa ya kelakon ana dewa kok ngijelke keris. Iye mboten saged mulo kuwi. Sawise kerismu padha reges podo karo ilang kekuatane banjur kula nyepeng jemparing kula lepasaken diuntampi wisana lajeng pun wangsulaken tumama dhateng padaran kula oh mulo lara weteng merga kena jemparing iyi jemparinge dhewe ngenangi awake dhewe mekaten wis jenenge sembodo kalemu ngobong-ngobongi pendak dino iso ngrasake dhewe penjamin jane mung nyenges tak rasa-rasa Dewa kuwi anger wujude kok siadi ana peperangan kok nganti menangan wis ora wangun Udo wedanamu kuwi mbranyak mongko yen ngendikan cok lancang Gilo contoh dewa ki nek menang-meneng wong kangger watake meneng ora kena disuwawa tak kandhani menang-menang nek muni campuh bondo yudha semoh kalah pokoke temenan kuwi dadi nitik wong iku kudu sing iso karo sing beranyak kok si adi nek ana peperangan ora bakal awet mesti kalah nggih Anjing ngaten niku pun watake piyambak-piyambak. Lah iya. Untali gandeng ngrayi genah pun kawon. Saiki ngajokake sing menang-meneng. Awet apa ora ana peperangan. Nek syukur bisa menang. Ora menang musuh karo titamerta padha saja darani dewa. Wis rasah disebut Sang Yang Masna. Oh iya. Orang ngani tak tiba nih gegaman gegaman yang diwok ora kena dilorot ora kepepet temenan bisa kelakon tak tiba nih kemanden kue lebur papan tanpa dadi pun cobi rumian kiroko tonton tak patra nih menteri ne wong menang meneng pancen dewa ki nek menang-meneng ampuh temenan kurang nganti ditibani pusaka grayang wae mungsu lebur papan tanpa dadi contoh wong iki nek menang meneng bulane wong iki nek menang meneng nek tiba tepake jeru dhewe yo kalah kok le lho aning kula kawan ra ora umuk apa anane tak caoske preso bareng kiraka dewa kerengan titah kalah nek aku isin rasa disebut sang yang masno Misamen kon nyebut sapa sakniki mumpung kalah. Sak karepmu. Disebut apa-apa ya segelem. Nyatane wong tak gerayang mau ya temomo bareng ping pindho wis ora temomo ping telu wis ngapal. Nanti tak uyek-uyek. Lek ku ngrangane tak ngono-ngonoake ora apa-apa. Beleng. mergo wis kok kandel e kulite dadi wong kanger potongane kandel kok ngono angel kalae karepe kar menang terus kalah-kalah tinggal lunga ngene iki dewa kok jerih kerengan kok njuk nglungani ane rak menang arep apa panututi rawani ora Bisa menika ngaten cobi-cobi ngasta pusaka wis ora wis pokoke anggere wis tak grayang wis ra temomo apa meneh nganti tak tibane keris keris kurang disepelekake mongko keris kuki dapur misani ming jilik. apa ra karo kae keris kok ngono meneh mrene akeh kerismu e sing ampuh Doreges kok ngono kerisku meneh ora sah perang wedi dewa kalah kok grundelang kok ngono memangsa bodho gumantung sing kagungan gawe oleh ya kon maringke kon nek ora oleh rasah dipethokake Prayo dipun pasraken dhateng para kadang-kadang werda mongso isa budha kiraka Bathara Tanta kiraka Bathara Indra nyuwun bantu kiraka tak labrake ya jeneng wirangan mungsuku batara tantra tak tibani kemandenku ratu momo tak lepasi jemparing balindalan aku dicandak bantu bantolo meranyet marang purwa duksino aduh bisa dadal barisan songko negoro ing wukin toko wajik resani pun aku njaluk bantu yen pancen ku iso menang musuh karo diwo aturake koko prabu besok bisa munggah pangkatmu mundak bayar legah lelatan dalam Wah, toh, wah, toh. Sungguh, ini. batoro tontro kita sawo. Jaya Tak jaluk. Dewi ratih. Duduk daupe kumo jayis pisah. Tak daupake karo gustiku. Aku iso menang karo diwo. Pangkatmu muda. Bayarku yang muda. Bayarku yang muda. Lek pancen perlu ditamerta padha maju mboko iki bareng mboko. Iso menang musuh karo Betara Tatra bisa ndadal barisaning para Apsara. Bisa mboyong Dewi Ratu kethok gulu. Wah. tenanangan rame leh kula pancakara kae bathara tantra genti milang tatu kena ngapa mundur mati aku mati aku Diwaleso. kok mboten kabutan leh kula nggo barang kula antem mboten temong kula gawake pedang kula buatuk mboten temomo terus kula gawake godho kula antem godho mboten temomo kula gawake pentung loro budhe gedhe dan gede temenanan sampe preso giris pokoke tok tamake kula tamake mbeleng wah pancen pun kedutan lan wong kula blegi penthung loro niku meneng mawon gregeten wah gowo kabeh sak ananane anyar lawas dawa cendak landhep ora landhep tak gowo kabeh kula sunggi tok tibake kula bruke teng arepe genten sak gelemu lho kula ora memper perjut ka adol gaman njuk duncalke siji bongkotane kayu niku ngeblegi kula net ngoten pun waduh kok kaya ngene rasane keblegan semono kok mesor lumayan iki Banjur kula mlajar mriki niki wae ora mergo kula lara keblegan gadan kula kiyambak. Wong kok ngono kok maju perang. Niki bareng tantra sing ngamuk. Dewa-dewa mundur kabeh. Ming tantra dhewe sing maju pun saged ngendih kridanipun Gusti kula menapa malih kula. Dewa-dewa ora ana sing maju ning malah Betara Tantra Ijen. Nggih, dewa dewe ngeploki kadiduran. Wes ora patut genti saiki prajurit undurna keplok ana tak labrage. Dewa takut maring katon lir mau wingis-wingis kina lir mlandhep ing trisula oh. oh, jagone kayangan suralaya ya ulun batara tatra kita sapa patih wisa murka Ayo, batay ratih dulungake wara. Ora ngulungake widodari aja takon dosa kayangan tak dadekke segoro getih. Ong ilaing kita ngemping lorong gigi pati. Wani ngadepake dewa kelakon urun soke kawah condro dimuka kerikno kancamu jono ngamuk, buta ngamuk, buta ngamuk. Oh, ngilain. Surah patut banget diwo pirang-pirang podo mundur gelanggang tolong pelangi. Sing maju nung peperangan buta. Gedini sak gunung anakan ngumbar katidayan. Ora semingkir untuk takon duso ketiban kemandiri sang iwang bromo dadi awu bangkit. mangkono kutapa dahana ing katon mangalah dalat nempuh wonten peperangan panjiting Purwadya Bala Sangka nggo Klintaka persasat kadhi dening panjiting Danmo kang binujung matenggo palang tunjang rebut ducung playune prandene Pati Wisamurka angayunaken marang dahana mateg daya kemandin sigro getak bubaring taono rajang para dewa mlajar kapiandhep sayangan kondowaru dadi karangabang mati wong edan ora Wong tuwa wis wedi sik digegiro. Kula seneng le jingkat jingkit. Nah, ra aneh. Wong tuwa le jingkat jingkit mergo susah malah disik gawe hiburan ya mau dipati. Ora ngerti dewa-dewa mundur kabeh mergo doyak gendine Bathara Brahma. Geni kok kaya datur lek gumun. Melayu ngidul petuke saka kidul tiba mburi ulun iki anget-anget. Tak toleh geni mak keranyas. Melayu ngalor petuke saka lor ana anget-anget. Aku noleh geni mumbul mabur kok tututi. Anget-anget. Bareng tak toleh mak keranyas nglagar sirah ulun. ulun mlayu rene kok ana anget-anget bulane kita nyekel tegesang <laughs> Wandrada ki wong ya aneh aming dianget-anget nganggo tegesane kok jingka-jingki arak gedhe genine Bethara Brahma kali geni tegesan sing jenenge geni kuwi tak kandhani gedhe cilik padha wae panase ya padha dayane ya padha geni sing gedhe nyelomot ya marai mlentung sing cilik ya marai mlentung ngono dadi aja dememing tegesan dinyunyukake yo ora mlentung mesti mlentunge anjajal po mboten ngono ya mau dipati ora ngandel buktekno pun ngerti kok po ah sakian kita wis ngerti wisaning geni kita genti majiwa gantine Bathara Brahma kita Kanjeng Brahma sak kanca mundur kabeh kayangan Kandawaru dadi segara geni saiki kita majiwa jabuten nyawane Jabut nyawa kena niku rak nyawane wong sing tekan mangsane nek sing dereng mangsane jabut angel wong jelas dan durung mangsane mangsakno. Cabuten nyawane. Yen kita bisa menang musuh kal perjuit sangka nguwa kintaka, kita sida oleh triman wida dari siji. Idaman kita Dewi Mampuni. Monggo Mampuni kuwi ayu. Neleng nggih ngene napa kinten-kinten. dheweke gelem tadi cek kula. Wah, gelem kula wis tau ketemu kok. Sumbare mampuni ngene, waton Kang Mas Yama Dipati menika sampun ketingal lalabetanipun Dateng kayangan. Mangke kula sagah ngladosi yen dereng ketingal lalabetanipun perlu menapa kula ngladosi Kang Mas Yama Dipati? Iya nek menangan nek kalahan lho. Sing dikarepake mampuni dewa sing menangan ngono. Lah iki Mas kinarya neter kekuatan kita kita iso menang musuh karo perjurit nggo Kintoko. Iki mengko mampuni genah terus gelem dadi bojomu. Ayu nggih, Bu. Ayu. Tur sedengan dedeke pawakane rondo cilik nek tindak iso ketinti-ketinting nek kita mlaku iso gedendet-gedendet lho. Gedhe dhuwur. mlaku bareng iso ketinting gedendet ketinting gedhe mulane kuwi wah sepatut dadi bojo kula nggih patut ning nek menangan nek kita kalan, ya ora patut Awet, upama to tindak jejer karo mampuni lak kena dipamerake iki senopati kayangan wah ngaten wah mang presane mangke kula sendal mayange kalau jabute mampune kan nonton lek kula kerengan. Ya wis mengko sing bakal dawuh. Supaya mbotohi jeneng kita saka kadorang watul menang mesti keplok. Saka kadoran surak-surak mampuni mbotoi marang jeneng kita kula tandane wo aku patih wisa murka wis apa iya modipati calon bojone mampuni kena tak iman munduruh tenimbang tak jabut nyawamu aja ming loro tekaning pati dadi ndek pengamunamun tak lakoni ora iso mboyong widodari dewi ratih kayangan tak dadeke sungsang bono balik cabut nyawamu jadal ronjol paedahe apa? Mboten jarat. Rame wawa. Wis kita cabut, Mpun. Kena ucul malih. Angger kula cabut mlebu meneh. Angger cabut mlebu meneh, wah wis. Angel wis niku kula ongkel-ongkel niku malah boten kena. Gregeten kula getak. Kula getak gentelan males getak kula. Ya, aning njur ngriku salahan. Ling getak niku mlebeg mawon kula anger tiba telebuk telunyur. Telebuk telunyur. Ana wong mak telebuk wonten rada semingkir ketelunyur. wong akar kok ngono ya. Bijik ku wong. Berkoso kok wo. Mampune wis teko. Kajenge. Keplok keplok. Ajeng keplok ngantek kejune yo oh, nyatane kalah. Mula kita maju meneh cokoten. Wah, ngriku untune gede-gede. Mangke nek males rasaya ab abot. Kita nek nganti ora sida menang mungsuh karo perjurit iki, mampune sida ra gelem dadi bojo kita. Yen ulun sing dadi yama dipati, tak antepi ana peperangan, saya mantep. Mergo calon duwe bojo ayu, ngono. Yen kita ora wani maju, kingko mampune tetep ewa ora gelem dadi bojo. Wah, ampun semelang. pancen pun ngonten prastiyane mampuni ampun kuwatir oh, tak padhos sanese mawon jengkulmu amblek aku njur padhos sanese awitekno tukone angel kudu kon menang angge wong niku nek iso menang E, eh, yomo motipati pripun wo dewa-dewa kabeh didhawuhi mlebu lawang sira manangkep Ojo nganti kelayatan lawang ditutup, ojo nganti titah manjing kayangan datur ke ati guru. Monggo. Bon. ora genah. Eh. Ya mari Pati. Elinga ulun isih nang jaba. Ngake. Eh. Ya mari Pati. Eh. Lah sing dikayakan ki ulun e Mas Kanjeng Lawang. Sing di omahe kalah kuwasa rodayo. Pokedan ora. Eh. iki ana dewa sing keri ketutupan lawang aja takon dosa tak nggo sarapan wah cilaka ah ya mongso bedo mati ya syukur urip ya sing tak jaluk E, kita sapa patih wiso murka ulun kandhani aja kesusu kita bakal mongso marang dewa-dewa kuwi yen dipangan buta adat sing wis butane mesti mendem. Mendem ya wis karepen. Wah, buta mlebet iki. Kok njuk wani mendem barang. Ulun mergo keri pancen ulun nampa pangwasa, tegese pancen wis diparing dawuh marang Adi Permedi Bathara Guru supaya maring keterangan marang kita sabab ngarepe Dewi Ratih anggone manggai mengkene. Neng kita lungguh sing kanthi prayoga mengko supaya bisa damang midhangetake marang sabdaning dewa. Alon tata lenggaira. Om. Tutaning Sang Nara. Pati. Oh. kaping krawandha oh. iki mau wis nampa kang dadi ature Kumajaya. Lan wis dibiyantu marang Adipermedi Bathara Guru Inge maksude anggone nyoba kekuatan ing Titamerta Padha iki pancen jinarak. Mengkene nek pancen niat kepingin bakal dadi judul dauperate. ratih kudu iso ngembari para dewa sepisan bareng nyoto-nyoto aja meneh ratune agek pati wae mbebayani percaya yen wetu iki dewa rumangsa dikembari kadigdayane karo titamerta padha iki patut yen dadi putra mantuning dewa patut yen diladeni widodari mekaten pukulun iya kaping pindu gandeng wetu iki dewi ratih gelem ngladeni titah nanging mundut bebono wujute busaning pinanganten cara kayangan adi permesti batara guru agi ngupaya busaning pinanganten supaya tunggu sak rampunge anggone mbabar busana calon manten dewa iku mau lajeng anggenipun cekap mijing menapa la diangkah daupe pinanganten besok dino Selasa Kliwat njukuk sasi jumadilawas. Pas dinane ana Selasa Kliwat kuwi tiba tanggal 19. Mengkono ngendikane Adi Permedi Bathara Guru, mula kita tunggu ana kayangan diparengake makuwon ana kayangan sakwentara. ngenteni dina tanggal sasi kang wis nembe ulun jarwaake. Okay. mundur sangka ing pasuanan ngatur sagunging prawandawa pamit sewu pukul salebetipun pancakara menika untungipun boten beto korban bilih mekaten kersanipun jawata sampun waspada nodi kegiatanipun ingkang wayah dasat kula lajeng saking kersanipun pukulun batara guru dawuhipun pinanganten tenggo sak cekap pun angupaya agemaning calon penganten kali ya. ing pengangkah badipun daupaken binjing wulan cuma dilawas dino selosok liwat di pas tanggal songo telas nyiun kepamit lengser saking peperangan kepareng kulo sak rencang makuon wonten tebining kayuangan kuono waru yoh ulun ideni mangkato Pati. Wonten apa kok? Nek edan aja ning kene penyakit. Lah wong tuwae kancingi lawang. Ngaten wae kula caosi prisa. Pancen kula jarat pintu kula kancing dalaran kula menika sampun mbedhaken Wonrodo menika dados patih kok durung tau ana kasektene. Isane kejaba ming dawuh mangke sing didhawuhi niku ora iso temandang padha kalah kabeh anane ming melayu, melu mlayu la dengeriku niku mula kula kancing lawang kula bukteke wonrodo nek tak temokake karo mungsuh kepiye lare ngendikan lan kepiye dayane bulane wonrodo niku ya ampuh temenan iso apus-apus dengkulmu ambleg kuwi kula tak takon wae wulan Jumadil lawas niku wulan apa Wulan eh, wulan diengamu kuwi. Tanggal kok songo telas, tanggal songo kok yuk empun tek niku. Aneh dewa-dewa seneng kabeh. Angger wis tanggal songo terus nampa hadiah. Yuk dina Selasa kliwat niku jane dina napa wae. dina pangan suwek. Nek ora cara kaya ngono ya ora lunga-lunga ning lak mandi lho. Senajan to ulun goroh-goroh nguripi klebu kita barang kuwi. Lah nek ulun ora goroh pangan buta. Apa tak apusi men mendem kaya kono ya mendem ya ben malah ngono jare. Dewa kok goroh. Ayo ilok-ilok eh. Pintu kancingan disik. Nggih. Kula kancing. Loh, engko nek ulun mlebu. Oh nggih. Nek wis dikancing, tak matur ngresane Adi Permedi Bathara Guru. Gandeng ana swasana kaya mengkene, kepiye kawicaksane Adi Guru? Mengko ulun lan kabeh para putra-putra dewa nyadong dawuh. Oh ngaten. pintu pun kancing menika njagi ampun ngantos wadya boro menika wong ngeculaken dom sumurping tirta ya bab anggon ulun apus-apus aja nganti krungu dheweke oh nggih wong ayo caturke adik guru monggo kula dereke wong kasangsayan oh, oh. oh. Kakang Rodo Kakang Kaleko Prapi di salebetipun kakang rodo ulun pitados ngatur para putra-putra jiwandono supados anjagi ing pakuwon kuwondo waru kados pundi kawontenanipun titah mercopodo kakang rodo oh merkencong waldaya ngudur oh, ya ngaturaken kedrawasan bilih istanipun Tita mertopodo angin gai kayangan. Badi nyewun widodari jatuh keramani pun ngang putra pun kumo joyo. Dewi kumo ratih. Nge. Dipun peper poro jawoto. Dados klenta klentu malah kata poro diwandono isamnya mundur. Adrih pengamui pun senopati ing wukin toko ingin nami wisa murka mekaten bab puniki ulun semanggaken adi pramesti batara guru kadiparan amrih prayoginipun nrodo dedalen ketunya katon kalaweran tinimpal mumbuling akasa tumibeng samudra layo tinompo mringi wange baruna Kakang Rodo penapi iki Wedal menika Kakang Rodo runatu dawuh dumateng Kumajaya supados medak dhateng Martapada ing wasipun minta senjata pitulung dhateng Kang Wayah Madukara pun Arjuna. Saben-saben wonten kedadosan. Ing wayah para Pandhawa saged andamel tentreming kayangan angitali reretuning para dewa. Gandeng menika magepukan kalian Kumajaya prayogipun pasraken dhateng Kumajaya dasar Kumajaya kan Arjuna. Menika kadang menggaing batos. Tentu Janaka badhe enggal ngestokaken menapa ing dados dawing dewa. Nggih nyuwun pamit kepareng Kang Roko. Dawaken dhateng keng putra pun Kumajaya atos-atos Kang Roko. senopati ngaloko katono wis manjing jroning yuda oh ingkang putra nyadung dawuh eh kumadaya kula kita wis uninga swasana kayangan nekseni kraman ingkang munggah kayangan nggih